Mang Juan, huwag mamroblema Pagka nandito na Ang sagot sa suliranin ay ito Dahil mo Isa, dalawa, tatlo, dahil mo! Tumatagal ang bisa, maamo sa kulisa Kay daling gamitin, peste lilipunin Kaya kung pareho, huwag kang malulungkot Dahil sa pisang nanulot, peste walang lusot. Dymo pesticide, sa pisang nanunuot, peste walang lusot.